Ree, hulle hele diens bij die tent van samenkomst onder leiding van die tamar, die sien van die priester A, Ron. In Moses en A, Ron en die overstes van die vergadering het die seens van die kaotieter getal volgens hulle geslachten en volgens hulle families, van 30 jaar uit en daarboek, tot 50 jaar, allemaal wat dienstpligtig was in sake die dienstwerk bij die tent van samenkomst. In hulle getal is was volgens hulle geslachten 2750. Dit is de getelnis van die geslachten van die Kaatite, allemaal wat bij die tent van samenkomst gedien het, wat Mooses en al, rond volgens die bevel van die Heere die die dienst van Mooses getel het. En die getelnis van die seens van Gerson volgens hulle geslachten en volgens hulle families, van 30 jaar uit in Dorbo, tot 50 jaar, allemaal wat dienstplichtig was en zaken die dienstwerk bij die tent van samenkomst, hulle getelnis was volgens hulle geslachten volgens hulle families, 2630. Dit is de geteldes van die geslachten van Gersonse seens, allemaal wat bij die tent van samenkomst gedien het, wat Mooses en al, Ron volgens die bevel van die Heere getel het. En die geteldes van die geslachten van Merriese seens volgens hulle geslachten, volgens hulle families, van 30 jaar uit en daarboe, tot 50 jaar, allemaal wat dienstplichtig was en zake die dienstwerk bij die tent van samenkomst, hulle geteldes was volgens hulle geslachte 3200. Dit is de geteldes van die geslachte van Merise Siens, wat Moses en A, Ron volgens die bevel van die Heere die die dienst van Moses getel het. Al die getelde leviete wat Moses en A, Ron en die overstes van Israël getel het, volgens hulle geslachte en volgens hulle families, van 30 jaar uit en daarboe, tot 50 jaar, allemaal wat dienstplichtig was om dienstwerk te verrig in die werk van vervoer bij die tent van samenkomst, hulle geteldes was 8580. Volgens die bevel van die Heere der tussenkomst van Moses is hulle aangewys elkeen vir sy diens en vir sy drawerk, namelijk die geteldes, soos die Heere Moses beveel het.